сьогодні остаточно вирішили йти, не зважуючись далі випробувати терпець Антарктиди, яка і так розщедрилася на кілька погожих діб. Я теж просила взяти мене з собою, але наш носатий парижанин відповів, обдарувавши мене сяйною посмішкою мадам Каті, коли рибалки сен мало виходять у море, їхні дружини лишаються стерегти домашній вогонь. Це чоловікам якось нагадує, що вдома їх ждуть, а тому треба неодмінно повернутись. В кімнаті горіли два гасових ліхтарі. Ми останнім часом якось відвикли від цього, але щоразу мусили обирати одне або буран і електричне світло, або тишу при каганці. Мене розчули слова Жака Антуана. Стало дуже шкода цих чоловіків що йшли задля всіх на ризик. Це так і є. Ніхто з нас не може певно сказати, яку несподіванку піднесе нам Антарктида через кілька хвилин. А потім я так само несподівано розсердилася. Ми тепер тут усі як труд, і сказала Жаку Антонові. Хіба ви вже змістили керівника? Це мало рикошетом ударити і містера матроса, та він відповів усіх узяти немає можливості. Дорогою до своєї каюти встигла посваритися ще з одним диваком, цього разу з лисим японцем. У нашому кутку було зовсім темно і тхнуло казначим, можливо, недосмаженим тюленячим воєм, що його вперто п'є хворий тур, хоч це йому не допомагає, а мені остаточно затьмарює життя. Коцудай у кутку крутив ручку мертвого радіо. Він мене спитав, як мені здалося їх одним голосом. Ну, дійсли згоди, місіс Кет, Вони вас не пускають у свої чоловіці клопоти. Вам важко все це зрозуміти, містере Хоцудай. То дуже специфічна проблема. Ви ж азіат. Я не вкладала в це слово жодного образливого змісту але його образило саме воно. Навіть у півтемряві побачила, як Хоцудай блимнув на мене і люто шарпнув німу ручку радіоприймача. Найбільші в світі азіати, буркнув він, це європейці. Його несподіваний вислів мов би, не стосувався мене, але на душі стало ще прикріше, і я поквапилася відійти. Добре подумалося мені, що на світі є такі люди, як смішний хворий норвежець Тур. Я вирішила решту вечора побути з туром, незважаючи на тюленячий лій. Цілий вечір чекала, що зробить філмарш, але він то рішуче підходив до містера матроса, то знову малодушно втікав. Потім усідався на ліжку по турецькому і зосереджено похитувався взад і вперед мов китайський годинник. Якби я йому сказала лаштуватись у похід, він перестав би отак мірно хилитися. Філ ще не переборов себе, а я хочу, щоб цей крок він зробив сам без поштовху ззовні. Найсолодша з усіх відомих людству перемог перемога внутрішнього ворога, який засів у тобі. Його доводиться перемагати щогодини турбалом поринув у неспокійний сон. Його рука ледве торкалася краю мого светра. Я обережно підвелась, та він почув і щось промимрив по норвезькому. Посиділа біля нього ще кілька хвилин, потім пішла до своєї каюти. Хворий спав, а я не мала сил навіть роззутися, скинути ці високі неоковирні унти що вічно труть мені попід колінами, бо шиті для чоловіків. Біля перших кают безугало толклись наші мисливці. Обидва ліхтарі горіли біля них, а на стіні біля мене вихилялися їхні невиразні тіні. Сюди долинали тільки окремі слова смажене м'ясо, мішки, намети, заправте ліхтарі, де поділася линва. Мій третій сусіда Жак Антуан зрідка підходив до своєї каюти і брязкав кільцями рюкзака.